tačke u kojoj kaže wa Adamu alaihi salam kane fil jannati il baqijet il mahluqa fa uhriže minha ba'de ma asa Allah azze wa jel i Adam alaihi salam je bio boravio u trajnom džennetu koga je Allah subhanu wa ta'ala stvorio, pa je bio udaljen, protjeran iz dženneta nakon što je pogriješio prema Allahu subhanu wa ta'ala. Braćo moja draga, postoji razilaženje među učenjacima ehlu sunneta po pitanju dženneta u kojem je bio Adam a.s. Da li je Adam a.s. bio u džennetu koje je vječno, koje Allah subhanu wa ta'ala stvorio i pripremio za stanovnike dženneta, pa je iz tog dženneta spušten na zemlju, ili je to mjesto na zemlji, na Dunjaluku, pa je iz tog dženneta a, Allah subhanu wa ta'ala udalio Adam a.s. Naćete detaljne argumente i dokaze u knjizi koja je prevedena Hadil Arwah put do dženneta od Ibn Qajima rahmetullahi alihi tamo ćete naći detaljnu polemiku koju navodi među učenje Cmehli Sunneta ol džema oba ove skupine i dokaze i argumente ali ono što ispravni Allah najbolje zna da je Adam alihi salam bio u pravom džennetu koji Allah subhanu wa ta'ala stvorio i pripremio za vjernike koji će ući na sudnjem danu u njega. 19. tačka vol imanu bil masih ad deđal i vjerujemo obaveza je vjerovati u mesih ad deđala deđal u arapskom jeziku dolazi od riječi deđl što znači laž a deđal podrazumijeva da je taj čovjek veliki lažov veliki lažac a mesih zbog toga što će biti njegovo desno oko memsuha, što znači a ravno bit će čorav u desno oko, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, memsuha ina tulavina, jumna, e, da će Mesih koji će se pojaviti biti čorav u desno oko wa innahu awarun wa laysa wa inna rabbakum laysa bi awar kaže on je čorav a vaš gospodar šta nije čorav i šega ehlu sunne vol džema uzima dokaz da Allah subhanu wa ta'ala ima, ima dva oka koja nisu ničemu slična, koja nisu ničemu slična, a to je najveća fitna koja će se pojaviti kod čovječanstva. Od Adama alaihi selam do sudnjega dana nema veće fitne do Mesiha Dejjala. To je čovjek, čovjek koji će se pojaviti pred sudnji dan kako je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji će u početku tvrditi da poziva dobru kasnije će tvrditi da je poslanik a nakon toga proglasi se za boga tvrdi će za sebe da je bog nema zemlje nema mjesta na dunjalu kada on njega neće doći Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati moć da će moći ubiti čovjeka i kao što nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu rasjeće ga na dva dijela i proći između njega, a nakon toga će narediti da oživi, da ustane i čovjek će na gled svih ljudi ustati. Osobine, pogledajte, ovako jake, ovako velike, da dođe kao iskušenje ljudima. To je prvi od velikih preznaka, odnos halalite, ne, halalite, to je treći, treći od velikih preznaka sudnjega dana koji će se desiti, halal je te ne treći, nego drugi. drugi. Jer će prvi biti Mehdija, nakon toga pojavit se Dejjal, a nakon toga Isa a.s., a onda nakon toga Duhan. A nakon toga Duhan, velika, veliki dim koji se pojaviti na arabijskom poluostrvu. Ulogori će se kod Mekke, odnosno kod Medine, jer Mekka i Medina su jedini gradovi u koji neće moći Dejjal da uđe. Tada će se desiti tri potresa, kao što nam se obavijestio Allahu poslanik sallallahu gdje će izaći svaki nevjernik i nevjernica iz Medine, zatim će izaći svaki munafik, licemir i žena takođe koja bude licemirka i onda će izaći svaki pokvaren muškarac i pokvarena žena. I ostaće Medina čista sa vjernicima. Sa vjernicima obzirniće Medinu, nakon toga, nakon toga, čuće da se pojavio Isa a.s. i kao što znate, ostale detalje, kako će biti njegov završetak, jer će ga Isa a.s. ubiti. I to je 20. tačka koju spominje Imam Berbehari, wal imanu bin uzuli Isa ibn Marijeme alayhi salam yanzilu jaktul dajjal wa zauvađ, ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون obaveza je vjerovati da će Isa a.s. sin Merjemin biti spušten na zemlju bit će spušten ubit će Dejjala ubit će Dejjala Isa a.s. će se oženiti jer znate da ga Allah subhanahu ta'ala sebi uzdigao, nije bio oženjen, jer ehlu sunna wal džema'a vjeruje da nisu ga ubili, vama kataluhu, vama salabuhu, valakin šubbiha lahum, nisu ga ubili, nisu ga razapeli, nego se njima, šta, pričinilo. Bar rafahu Allahu ilaih, Allah ga je uzdigao sebi. Na osnovu ovoga, braćo moja draga, postavlja se pitanje, ko je najbolji od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od ashaba a? Abu Bekr to je zagonetka najbolji od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je Isa alaihi salam jer Isa alaihi salam je poslanik i bolji je od Abu Bekra i Isa alaihi salam je ashab jer se susreo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam kao vjernik, živ kad je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam išao na Isra a? na Isra, odnosno mi Mi'arađ kad je uzdignut na nebesima, gdje se Allah poslanik od sebe susreo sa Isa a.s. I Isa a.s. ga je vidio. I vjernik je u njega, živ. To je akida ahli sunnete vol džema. I na osnovu toga biva ashab. Biva ashab jer će doći i suditi po šerijatu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jer će klanjati za muslimanom a, od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam neće predvoditi za Mehdijom jer baš u momentu kada bude ikindija namaz u bijeloj džami u Damasku izaći će izaći će Mehdija da predvodi muslimane koji će u tom trenutku biti okruženi od strane Deđala i njegovih sljedbenika gdje će biti u njegovoj vojsi šta? židova a šehu u Tejmije kaže nema zapreke šta da bude među njima i šija s obzirom da ima mnogo sličnosti i da je to područje koje će u budućnosti naseliti ili će se pridružiti šije također. Uglavnom, njegova vojska će okružiti Damask, u kojoj će biti muslimani, mu'mini, vjernici, od najboljih ljudi ovoga ummeta, i u tom trenutku Allah subhanu wa ta'ala će spustiti Isa alaihi salam na krilima meleka. I kada bude Mehdija mu dao mjesto da predvodi džemat muslimana, odbit će i klanjeće za Mehdijom, za čovjekom od ummeta Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Tako da kažu islamski učenjaci, najbolji od ummeta poslanika, sallam, ashab, prije svega poslanik, jeste Isa, alaihi koji će biti spušten i koji će ubiti deđala, kao što je obavijestio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadithu koga bilježi imam Buharija, u svome sahihu, gdje će, kad bude otvorena vrata, vrata ugledati Isa, alaihi i počeće da bježi. Počeće da bježi i počet će da se topi i da se smanjuje dok na kraju ne bude postao a, veoma malan i Isa alaihi salam će ga ubiti. Kao što nas je obavijestio Allahu poslanik u selnem u eksiru salib i da će polomiti krst. Polomit će krst koga kršćani obožavaju i uzižu. I jedna od najvećih gluposti kršćanskog ubjeđenja, vraću moja draga, da veličaju mjesto, kako oni tvrde, kako vjeruju, a mjesto pogubljenja ili ubijstva svoga Boga. Evo Umjesto da slome sami krst, da im bude što je Isa a.s. po njom vjerovanju, njom učenju, razapet i ubijen na tom krstu, logično bi bilo, razumno bi bilo da to smatraju neprijateljstvom. Ali, kad Allah subhanu ta'ala nekoga odvede u zabludu, nema toga će ga uputiti. Nego veličaju to mjesto pogubljenja, pogubljenja Isa a.s. kako oni to tvrde i kako oni to vjeruju. Pa će Isa a.s. polomiti krst. U jakhlul hinzir. I ha, ubiće svinju. Kao što Isa a.s. neće prihvatiti, neće prihvatiti džiziju. Neće prihvatiti od njih džiziju, imaće samo priliku ili da prihvate islam, ili da se bore dok ne budu a, poraženi, poraženi. Vojusalli halfil qaimi min ali Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. I klanjaće znači iza čovjeka od porodice Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji će biti vladar koji će voditi muslimane biće od potomaka Fatime radijallahu ta'ala anha od njenih potomaka koji će se pojaviti znači u području Mekke u području Mekke i umrije će Isa alaihi salam nakon koliko vremena Ha? nakon sedam godina i nakon toga muslimani će ga ukopati. Nakon toga muslimani će ga ukopati. Kada se Dejjal bude pojavio, kada se Dejjal, Dejjal bude pojavio, boravit na zemlji 40 dana. Prvi dan njegovog pojavljivanja, dan će trajati koliko? A? Godina. Sunce neće zaći godinu dana sunce neće zaći, šta? Doslovno, doslovno. Godinu dana. Drugi dan će trajati mjesec dana. Neće sunce zaći doslovno mjesec dana. 29 ili šta? 30, 30 dana. Jer toliko u šerijatu se broji mjesec. Jer tumačimo tekstove shodno značenju šerijata. Treći dan će trajati koliko sedmicu, a ostali dani kao ostali dani koje mi koje mi znamo naredit će zemlji da proklije iz nje nešto što bude naredio to će nić i proklijat naredit nebesima da se spusti kiša i nebesa će sa nebesa će se spuštati kiša takve stvari će biti fitna fitna za ljude zato je Allahu poslanik e e kao što znate naredio da se čovjek utječe Allahu subhanahu wa ta'ala nakon tešehuda, odnosno nakon salavata, gdje je propisano da čovjek thumel je tahajjer mine dua maša, da izabere čovjek što god hoće od dove, kao kaže Allahu poslanik svoj selam, a između ostalog od dove je da se utječeš Allahu subhanahu wa ta'ala mine fitnetu mesihid dađal, od ove najveće fitne koja će zadesiti čovječanstvo pred, pred sudnji dan. 21. tačka wal imanu bi anna al iman qawlun wa amal wa niyya wa isabatu yazidu wa yanqus yazidu ma sha Allah wa yanqus hatta la yabqa minhu shay obaveza je braćo moja draga vjerovati da je iman riječ i djelo i nijet i isabe a objasnićemo ćemo ovu riječ da se povećava i da se iman smanjuje povećava se koliko Allah bude htio i smanjuje sve dok ne bude od njega ništa ostalo, ovako kaže Imam Brbehari, obratite pažnju. Braćo moja draga, kaže šehul Islam wal džema'a, وَمِنْ أُصُولِ qavlun wa amel, qavlul الْإِيمَانَ wa qavlul lisan, wa amelul اللِّسَانِ wa amelul lisan, wa amelul džavarih. Kaže šehul Islam te imije, od temelja na kojim počiva ahlu sunna u al oko koji su se složili, jeste da je iman, vjerovanje. Riječ i djelo. Ovako definiše šehu i samim temini. Neki kažu, od ehli sunneta još dodaju nijet. Riječ, djelo i nijet. Jeste razumjeli? Riječ, djelo i nijet. Neki još kažu rad po ruklovima, odnosno rad vanjskim organima, Tu nema nikakve razlike. Tu nema nikakve razlike jer je nijet isto tako od dijela, dijela srca. Od dijela srca. Tako da kažemo u iman, braćo moja draga, spada pet stvari. Pet stvari. Riječi srca. Jeste, srce govori. A govor srca jeste čvrsto ubjeđenje tasdik i čvrsto ubjeđenje jakin. To je govor srca. Jer ako čovjek u svom srcu sumnja u ono što je čime došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ako sumnjaš u džennet, ako sumnjaš u džehennem, sumnjaš da li Allah ima ili nema, to nije vjera. Vi ste razumjeli? To nije vjera. Vjera je kada a, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Pravi vjernici su oni koji vjeruju u Allaha i njegovog poslanika i nakon toga ni trunke jedne šta ne sumnjaju. Ovo je vjera. Sa ovom stvari Ebu Bekr radi Allahu ta'ala je nadmašio a? nadmašio ostale ljude. To je sitka. To je tazdik. Čvrsto ubjeđenje koje mora da se nađe u čovjekovom srcu. Za razliku od mušika za koje Allah subhanahu ta'ala kaže urtabet kulubhum wa hum fi raybihim yataraddadun. Njihova srca se neprestano kolebaju, sumnjaju, neprestano su nekako i sumnji. Obratimo pažnju. Zato kažemo mora čovjek vjernik da ima čvrsto objeđenje u srcu. To je govor srca. Zatim govor jezika. Moraš da kažeš, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قولu aman nabillahi wa ma'unzila ilina, wa ma'unzila ila Ibrahima, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Jakuba, wa Lazbati, wa ma'utije Musa, wa Isa, wa ma'utije nabijuna mir rabihim, do kraja kuranskog ajata. Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, recite, vjerujemo u ono što je nama objavljeno. Moraš da kažeš riječima la ilaha ila Muhammadur Rasulullah. Moraš da potvrdiš to jezikom. To je govor jezika i to je iman, to je iman. Kao što mora treća stvar da se nađe, a to je djela srca. A djela srca jeste nijet, jeste iskrenost u srcu, jeste strah, jeste nada u Allahu subhanu ta'ala milost, jeste tevekul na Allaha azze wa džel, jeste treperenje srca kad se Allah spomeni, Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Pravi vjernici su oni koji kada se Allah subhanahu wa ta'ala spomene, njihova srca zatrepere. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kad afraha al-mu'minun, spašeni su vjernici. Koji? Odmah iza toga, koji? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Oni koji su a u svom namazu skrušeni, imaju hošo. To je dijelo srca. To je dijelo srca. Možeš ti biti pognut koliko god hoćeš u namazu. Možeš ti u vanjskom smislu izgledat na takav način pognut. Ali, braćo moja draga, ako srce nije skrušeno, ako nije sabrano, tu se ljudi razlikuju. Imate ljudi iskreni, iskreno udjeli radi Allaha subhanu ta'ala, iskreno a, uradi dobro djelo radi Allaha aze wa džel. Vraćivo, kad došli imam Maliku, kažu, imam u Maliku, mnogo ljudi danas piše, mnogo učenjaka piše mu vata. Mnogo ljudi napisalo hadijske zbirke i nazvali mu vata, isto ko imam Malik, svoj mu vata. Kaže, vidjet će se sa čijim uvetom je željeno lice Allaha subhanu wa ta'ala. Nestalo danas nema ni jedne, ni jedne te zbirke. Nijednog djela muvata, ali ostao muvata od imama Malika. Zbog čega, braći moja draga? Zbog iskrenosti, zbog iskrenosti. Imam Buhari je napisao o svoj sahih. Osto i pogledajte, ako Bog da ostaće do sudnjega dana. Ali Imam Buharija je jedno svoje čitavo djelo napisao u bijelim noćima. 13, 14, 15 noć. Pisao, sjedio u revdi. Po noći pisao pod mjesečinom, braću moja draga. Zamislite to, to, te iskrenosti. Takvim ljudima Allah subhanu wa ta'ala ostavio trajan ugled na dunjaluku, uzdigao i zbog čega? A? Zbog dijela srca, prije svega. Zbog dijela srca. Zato čovjek mora povesti računa o svojim dijelima srca i zbog tih dijela čovjek a? ima veću ili manju nagradu. Zbog tih dijela, dijela srca, Allah uzdigne čovjeka zbog njegovog namaza, zbog njegovog posta, zbog njegovog, a, zbog njegovih drugih dobrih dijela. Četvrta stvar jeste dijelo jezika, što podrazumijeva zikra Allahu subhanu wa ta'ala. Učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana. Tespih. Da kaže subhanallah, alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Naređivanje dobra, odvraćanje od zla, pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Da nema ljepši govora od onoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala govoru. Ezan mu je zina, predvođenje imama, džemata i tako dalje. Braćo moja draga, upućivanje savjeta, kad te neko zatraži savjet, lijepa riječ svome bratu muslimanu, sve je to ibadet, sve je to iman, sve je to iman. Sve je to iman ispada u iman. I peta stvar jesu dijela, dijela šta? Vanjskih organa. Kao što je namaz, kao što je zekat, kao što je hađ, kao što je džihad na Allahom putu, kao što je dava na Allahom putu, kao što je odlazak u posjetu rodbini, osjet, odlazak čini radi dobročinjstva roditeljima i koliko god hoćete. Tako da kažu islamski učenjaci na ovakav način sve ovo biva iman i to je ono što je rekao Allah u poslanih sallam el imanu bidonove sebe one šuabe a? Allah kelmetu la ilaha illallah وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان da ima 70 nekoliko stepenova, najveći vidi mane je riječ la ilaha illa, najniži je da čovjek ukloni nešto što znemirava muslimani jeste sa puta što je zijeti, da ugasiš auto ili da skreneš na stranu, parkiraš malo auto jer si vidio velik kamen na putu da ne bi neko zakačio, a I to je iman, braću moja draga. I to je iman i stid je dio od tog imana, kako kaže Allah u poslaniku sallam. Ovdje, braću moja draga, po pitanju imana, nagrubo možemo da kažemo, nagrubo možemo da kažemo, od ehli sunnete vol džema, po pitanju popuštanja, nagrubo možemo da kažemo da je došlo do tri podjele. Najgori i najgo, najpokvareniji mišljenje jeste mišljenje džehmija koji kažu da je dovoljna spoznaja samo u srcu. Dovoljno je samo da spoznaš Allah subhanahu wa ta'ala u srcu i to je dovoljno iman. To je dovoljno za iman. Druga sekta kažu dovoljno je da kažeš riječima samo. Dovoljno je da kažeš riječima, to su keramije, sljedbenici Muhammed ibn Kerrama Seđistanija, koje je isto tako pokvareno, ali manje pokvareno od onog prethodnog. I na trećem stepenu jeste govor murđija šerijatskih pravnika faqiha među koji spada Ebu Hanife rahmetullah alejhi učenjaci Kufe učenjaci područja Iraka gdje obratite pažnju Ehlu sunna wal jamaa Ehlu sunna wal jamaa kaže iman je rič i djelo oni kažu iman je u srcu u redu slažu se tu sa Ehlu sunna wal jamaa iman je srce sa ovim što smo rekli malo prije Iman je na riječima, u redu. Ali kažu, iman nisu djela. Jesu djela vađib. Sad postoji opet među njima razlika. Zato kažemo, naglubo govorimo o grubim podilama. Jer treba nam posebno čitav jedno predavanje da pojasni još neke detalje, se razumijeli? Oni kažu ima djela, djela su vađib, nisu od imana, ali su obavezna. Vađib su. Jel razumijete? Oni kažu, to je bir, To je takva bogobojaznost. To je dobročinstvo, bir, ali nisu iman. Na ovakav način, braćo moja draga, oni su se različili od ehli sunnata vol džemaa gdje neki od učenjaka poput Ibn iz Al-Hanafija, komentaru Tahavi Akide, pokušava da kaže da je to samo formalno razilaženje od ehli sunnata vol džemaa. Razumijete? Da je samo jezičko, jezičke prirode, formalne prirode, jer je konačnica opet ista, jer se slažu po pitanju griješnika, velikog griješnika koji čini velike grijehe jer se slažu po pitanju mnogih drugih stvari sa ehlom sunnetom džema. Međutim, ispravno je da ipak postoji određene razlike, pogotovo po pitanju izlaska iz vjere, da li se a, može izaći iz vjere dijelima ili ne. Tako da kažemo, to je jedna omaška koja se desila na takav jedan način, ali bez obzira, braći moja draga, sa punim poštovanjem učenjaci govore o njima. Jeste razumjeli? I ka, učenjaci kažu, tako sam spominjao više puta, Ebu Obed al-Qasim, jedan od velikih učenjaka, u dijelu Kitabul Iman kaže, ihtelefe ehlul ilmi wal inajeti bid din, ila ta i fetein. Obrate pažnju. Različit se učenjaci koji vode računa o vjeri, nazivaju učenjacima na dvije skupine. Pa spominju prvu skupinu, a ehlu sunna wal džema šta kaže, a onda drugu skupinu šta kaže učenjaci Ebu Hanife, rahmatullahi alaih, I onda, i onda sa punim poštovanjem, uz uvažavanje, odgovaraju na ovakav jedan način i nisu to te murđije, braćo moja draga, koje, a, murđije, pravi murđije, gdje stvarni problem jeste onim prijezodnim a, skupinama koji opet imate koliko god još hoćete skupina i detalja gdje ne možemo sve na ovom mjestu da izložimo. Ne možemo sve da izložimo. I kaže u Ebu Ubejt, e, e, kaže vam Brbehari, da je iman riječ i djelo i nijet, i rekli smo to šta znači nijet, i kaže isabe, isabe je isto djelo. Isabe je isto djelo, znači možda je želio da potvrdi još, jer je baš problematično djelo, pitanje djela, ali to je, to je to i nema potrebe, nema potrebe, čak ovaj izraz nije nešto bio zna, poznat, da se kaže na ovakav način po pitanju definicije imana kod drugih učenjaka Ehlusunneta. Jezidu vojenkus, povećava se i smanjuje se. Braćo moja draga, treba da znamo da se iman povećava. Povećava se sa svakom pokornošću koju Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Svakom pokornošću koju Allah naredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam iman se poveća. A smanjuje se sa svakom sa svakim grijehom koji se uradi, koji se prekrši, napravi koji Allah subhanahu wa ta'ala koji Allah zabranio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ehlu sunna wal džema vjeruje da se iman povećava i došlo je koliko ajeta jasnih direktnih. hajmo koliko je došlo jasnih direktnih ajeta u Kur'anu da se iman povećava kumro čauš ha šest ajeta ajeta, naše smjesta, direktno Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo između ostali eladine eladine kala lahumu nasu inna nasa kad jemeu lakum fakšehum fezaduhum imana wa kalu hazbun Allahu wa nijamal vakil nakon bitke na Uhudu mušnici su počeli da prijete sad ćemo se okupiti protiv vas oni koji kada im je bilo rečeno ljudi se okupili protiv vas to im je šta? samo još povećalo iman još više povećalo iman i rekli su hasbunallahu ve ni'mal vekil. I to je inače riječ koja se govori u teškoći, u tegobi, kao što je rekao Ibrahim a.s. kada je bio bačen u vatru, kao što je rekao Allahu poslanicu sam i ashabi, kada su im ljudi počeli prijetiti na takav način da će se mušiti oko, okupiti i da će doći da skrše islam i muslimane. Također, jedan od direktnih ajeta koji govori po pitanju povećavanja imana Jeste i kuranski ajet u suri Al-Ahzab وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَمَا زَادَهُمْ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Kada se okupilo 10.000 mušrika zajedno sa ostalim plemenima, saveznicima, poput plemena Gatafan, ispred Medine, iza muslimana, pleme Benu Kureyza, koji je tada prekšlo ugovor, unutra munafici, počeli munafici da rovare, da pričaju, da ubijaju moral muslimana, glad, hladnoća, oko mjesec dana, na takav način, muslimani bili. A? To im je, braćo moja draga, samo još više povećalo iman. Kad su vidjeli vjernici, saveznike, koji su došli tu da se okupe oko njih, rekli su, ovo je ono što nam je Allah i njegov poslanik, sallam, ovo je ono što su nam Allah i njegov poslanik, sallam, obećali. Jer put imana nije, šta? Popločan, popločan rahatlukom, spokojstvom na takav način, na takav način, jeste. Pa im je Allah subhanu wa ta'ala povećao samo, šta? Iman i povećao im je teslim, pokornost, njov, islam. Mnogo je ajeta, braću moja draga, što direktno, što indirektno, poput povećavanje uputi, kao što Allah šanu kaže, za stanovnike pećine, mladiće, innam fitetun aminu bi rabbim fezidnahum, hudinim mladići koji su vjerovali u Allah subhanu wa ta'ala, pa smo mi povećali uputu. A uputa je od imana. A uputa je od imana, kao što je od imana hušu, gdje Allah Žešanu kaže onaj, po pitanju kršćana, učenjaka od kršćana, prijašnji. Kad bi slušali Allahove ajete, šta? Da bi plakali, padala bi na seždu, fezadehum hušu'a. I to im je povećalo šta? Hušu'a. Allah vam vjernik je malo prije, jer smo spomenuli u kuranskom ajetu, opisuje da su oni šta? U svom namazu, haši'in. Alladine hum fi salati khashi'un. Obrate pažnju. Što direktno na mnogo mjesta, što indirektno na mnogo mjesta Allah subhanahu wa ta'ala na takav jedan način govori da se povećava iman. Nigdje nema u Kur'anu da je direktno Allah, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo smanjivanja imana. Ali kada je bio upitan Sufjan ibn Ujejne i mnogi drugi učenjaci od ehli sunnete wal džama'a, kako to da se snižava iman? Rekao je, nema ništa da se povećava, a da šta? Nije podložno smanjivanju. Tako da svaki ajet u Kur'anu, svaki dokaz sunita Allahog poslanika s koji upućuje da se iman povećava, ujedno biva dokaz da se iman šta? I smanjuje, i smanjuje. I kaže Imam Barbahari, smanjuje se dok ne ostane ništa od njega. Ovo nije tačno. Ovo nije tačno, obratite pažnju. Da ne ostane ništa, ništa zbog rješenja. To Ako, mis, ako je mislio imam Barbehari, a vjerovatno je mislio to, jer kasnije će on jasno objasniti stav o pitanju griješenja, da sa griješenjem čovjek ne izlazi iz islama, razumijete, da se njegov iman smanjuje, ali da ostane osnova imana, da ostane trunka imana. Ako je mislio na nevjernika, na nevjernike, u redu. Nevjernik sa djelima kufra ili onaj kad izađe iz islama, tačno ne ostane u njegov... Ali onaj, ako je mislio da je iman kod vjernika sa i može toliko se smanjiva, smanjiva, smanjiva da ne ostane ništa od njega, nije tačno. To nije tačno jer to nije vjerovanje Ehl Sunnata wal Jama'a, nego bez obzira koliko griješio, koliko griješio, a ostaje opet trunka, trunka, trunka imana, imana jer čovjek sa griješenjem ne izlazi iz Allahu i subhanu ta'ala vjere dok ne bude ohalalio. Dok ne bude, šta? Ohalalio. 22. tačka. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر فلا ينكر ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن عامر ابن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك وأكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فامسكوا وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى Obratite pažnju, ova tečka je vezana za ashaba Allahu poslanika svoj sallam, gdje je ovo kajsko pitanje. Najbolji od ovog ummeta nakon smrti Allahu poslanika svoj sallam Ebu Bekr je Ebu Bekr. Naravno, uz napomenu koju su spomenuli Isa a.s. prije Ebu Bekra. A? Isa a.s. prije Ebu Bekra, kako smo to spomenuli. Nakon toga Omer, nakon toga Uthman. Ovako nam je prenešeno od Abdullaha ibn Omera koji kaže još za života Allahu poslanika a.s. dok je još bio živ među nama smo govorili da je najbolji od ljudi nakon Allahu poslanika Ebu Bekr zatim Omer, zatim šta? Osman. I to je čuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i nije negirao, nije protivrečio Allahu poslanik, nije ispravio. Zatim najbolji od ljudi nakon njih su ostala, obratite pažnju, sedmorica, što ukupno biva njih 10, šta, obradovani džennetom. Alija radi Allahu ta'ala anhu i onda Talha, zatim Zubair, Zubair ibn Avvam, Sa'd ibn Vakas, Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf wa Ebu Ubejde ibn Amir Ebu Ubejde Amir ibn Jarrah i svako od njih je bio zaslužan odnosno mogao je po svojim osobinama obrate pažnju da bude šta? halifa muslimana da bude halifa muslimana braćo onako kako su bili halife tako je dobrota Tako je dobrota. I tako je zasluženost hilafeta. Međutim, da neko dođe da kaže da je Alija bolji od Osmana, radi Allahom. Šta je to? Šta je to? Je li notarija? Ha? Došla predaj od Hanife, rahmetullahi, jedna predaj od Hanife, da je Alija bolji od Osmana. Braćo, u ovoj meseli, u ovoj meseli, ne proglašava se čovjek ni fasikom, ni niti novotarom. Jer bilo je od učenjaka ehlu sunneta, bilo je od ashaba određenih ljudi također, koji su smatrali šta? Delija bolji od Osmana. Ali gdje dolazi problem? Da dođe čovjek da kaže da je zaslužniji bio hilafetu, Alija. O, problem hilafeta. Tu kažemo novotarija, tu kažemo bidan. Nije dozvoljeno da kažemo to tako. Jeste razumjeli? A? nego zasluženo silafeta onako kako je i bila. Ebu Bekr nakon toga Omer, nakon toga Osman, nakon toga Alija, radi Allahu ta'ala anhum. I naravno ispravno mišljenje, ispravno vjerovanje na kojem treba da čovjek bude, jeste da je Osman bolji od Alije, radi Allahu ta'ala, radi Allahu ta'ala anhum. Radi Allahu ta'ala anhum. A nakon toga, nakon njih četvorice, onda dolazi šestorica obradovanih, obradovanih džennetom koji smo, koji smo spomenuli. Koji smo spomenuli. A nakon toga obratite pažnju. Najbolji od ljudi, od ashaba Allahu poslanika svoj sredem, je prvo stoljeće. Među koje spadaju muhađiri, prvi muhađiri i ansarije. Koji su klanjali prema oba dvijema kiblama? koji su zna, toliko znači živjeli i klanjali i jednoj, a nakon toga i drugoj kibli. Gdje je definicija? Šta je definicija? Najbolje generacije, odnosno halalite, e, prvih, e, prvih muhađira i prvih ansarija. Spomenuti u kuranskom ajatu, sabit kuna lavu aluna minal muhađira i ansar. Koji su to prvaci od muhađira i ansarija? Dokle se broje? Imam Barbehari kaže do To su oni koji su klanjali i prvoj i drugoj kibli. Koji su uspjeli klanjati i prvoj i drugoj kibli. Koji su prihvatili islam i klanjali i prvoj i drugoj kibli. Međutim, nije tačno. Ispravno mišljenje jeste drugo mišljenje. A to je svi ashabi koji su prihvatili islam do sulhul hudejbije, do ugovora na hudejbiji. Jer imate tri grube podjele. Vrijednosti ashaba. Prva, najodabranija grupa, jesu svi oni koji su prihvatili od muhađira i islam do dokle do ugovora na Hudejbiji. Druga skupina nakon njih jesu oni koji su među vremenu nakon ugovora na Hudejbiji do oslobađanja Mekke. Među njima je bio Halid ibn Walid radi Allahu ta'ala. Razumijete? I treća skupina jesu oni koji su privatili islam nakon oslobađanja Mekke poput Sufjana Ebu Sufjana poput Ikrime sina Ebu Džehla Ikrima radi Allahu ta'ala anhu i njemu šta? Slični ashaba braćo ogromna je razlika ogromna je razlika između ovih ashaba jer je Allah subhanahu wa ta'ala napravio u Kur'anu spomenuo a, spomenuo razliku između onih koji su se borili i koji su udjeljivali na Allahom subhanahu wa ta'ala putu koji se borili za islam prije, prije oslobađanja odnosno prije oslobađanja prije fetha i oni koji su to bili koji su bili poslije I Allah Žešanu kaže, la jeste minkum, men enfeqa, min qabl al-fath wa qatil ulaiha a'zamu darajatan min alladhina enfequ min ba'd, wa qatilu Wa kulla wa'da Allahu husna. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nisu isti od vas oni koji su se borili na Allahovom putu i koji su dijelili metak prije fetha. I oni koji su isto to radili, borili se i koji su dijelivali nakon oslobađanja. A jednim i drugim Allah obećao dobro. Abdurrahman ibn Auf od obradovanih džennetom, od prvaka, od muhađira, posvađao se sa kome? Velidom. Desilo se među njima problem kao što se zna desiti među ljudima. Allahu poslanik sallallahu alejhi kaže Halid ibn Walid koji je prihvatio islam nakon ugovora na Hudejbi. La tasubbu ashabi, nemojte da psujete moje ashabe. Obrate pažnju koja razlika kad bi neko od vas obraća se ashabu Harbinu Lidu koji je prihvatio kasnije islam, kad bi neko od vas udijelio pola mudda ili mud zlata, odnosno halalite, kad bi neko od vas udijelio na Allahovom putu koliko Brdo brdohud zlata ne bi mogao da dosegne nikol pola muda ili jedan mud a od mojih ashaba koji su bili među prvima ashabima jel razumijete braćama draga i zato nije isto podnijeti u početku teret Allahovi subhanu ta'ala vjere i kasni. Nije isto. Nije isto, braću moja draga, sada može biti musliman na ovim prostorima i može da kako će Allah olakšati možda stanje ili kada ako su masovi dava možda za 20 godina. Kao što nije isto biti ovdje musliman i držati Allahu vjeru i možda tamo gdje su 90%, 95% muslimana gdje niko na tebe ne obraća pažnju, čak i pohvalno i poželjno i lijepo da si a, takav kakav jesi. Jel razumijete? Nije to isto. Ne može biti isto, braćo moja draga. Inama kadru kala, inama eđuke ala kadri nasabik. Tvoja nagrada je svoda tvome trudu. Svoda tvome trudu. A trud je ogroman. Teret je ogroman. Na ovim prostorima kad čovjek nosi vjeru, a? i na drugim nekim prostorima. Zato, braćo, obratimo pažnju, ali u kontekstu ashaba, jeste, kažemo na ovakav način, biva dobrota. Zatim, najbolji ljudi nakon njih jeste svako onaj koji je bio, družio se i povjerovao, susreo se sa Allahom poslanika sa svojim povjerovao u njega, bilo dan ili mjesec ili godinu, ili više ili manje od toga. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za njima za rahmet, za oprost. I spominjemo njihovu dobrotu. I sustežemo se, ne spominjemo njihove greške. I ne spominjemo nikoga od njih osim po dobru za razliku od Rafidija, koji psuju, koji ih vrijeđaju, koji, braćo moja draga, kažu da su se svi ashabi Allahu poslanika sa selam odmetnuli. Osim, sad zavisi, kaže neki od njih, 19 samo, drugi kažu 13, drugi kažu samo, šta, četvorica i tako dalje. Koji se približavaju psovanjem u Bekra, Omera, nakon namaza, nakon namaza imaju spjevove, imaju svoje knjižice iz koje čitaju i psuju na takav način približavajući se Allahu subhanahu wa ta'ala kako oni to misle i vjeruju. Shodno hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Iza zukira ashabi famsiku." Kad se spomenu moji ashabi, sustegnite se, nemojte da pričate. Nemojte da pričate. Kaže Sufjan ibn Uyejne, rahmetullahi alejhi, ko bude ko bude spomenuo bilo šta loše o ashabima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem makar jednu riječ on je sahibu hawa čovjek koji slidi svoju strast a to je čovjek novotar to je čovjek novotar zato braćo moja draga Allah je poštedio nas nismo živjeli u vremenu fitne koja se desila među ashabima koja se desila kasnije među umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Poštedio nas je da ne živimo i da ne uprljamo se u tom smislu na takav način, onda možemo makar da ne upravljamo šta svoje jezike da ne pričamo o ashabima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim osim dobro 23. tačka والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمام بر بر برا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلى بعدها ست ست ركعات يفصل يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل براتشو moja draga, slušati i pokoravati se imamima, vođama, vođama, predstavnicima muslimana se mora u onome što Allah voli sa čime je zadovoljan. I ko bude došao za halif oko koga su se ljudi, muslimani, okupili sa njihovim zadovoljstvom, on je emirul mu'minin, on je vladar i nije dozvoljeno nikome da prenoći ni jednu noć, a da nema nad sobom imama. Svejedno da li bio dobar ili šta? Barna ne ufađira. Da li bio dobar ili pokvaren od muslimana, bez obzira, obratite pažnju. I hađ i džihad na Allahom putu sa imamom, sa vođom muslimana, će ostati i klanjanje džume iza njih je dozvoljena i klanja se nakon džume šest rekiata. Mi kažemo što imam Barbehari kaže, spomenut ćemo selu, znači. Šest rekiata. Gdje će se nakon svaka dva rekiata predavati selam, ovako kaže Ahmed ibn Hanbel. Ovako kaže Ahmed ibn Hanbel. Braćo, pokornost, slušanje i pokornost vođi predstavniku muslimana halifi, imamu, kako hoćete nazovite, u onome što Allah subhanu ta'ala voli sa čime je zadovoljan, što znači da nema pokornosti u griješenju. I svako ko je Allah subhanu ta'ala dao vlast nad nekim, mora da se pokorava. Žena mora da se pokorava mužu, dijete mora da se pokorava roditelju, ko s kim ima ugovor na takav način i ko je kome počinjen, mora da se pokorava ali to ne znači izlazak protiv njega. Ako ti naredi nešto što je loše, ako, dijete naredi, ako roditelj naredi djetetu da mu donese alkohol iz prodavnice, neće ga poslušati, ali ne znači da će izvršiti pobunu protiv njega. Ako čovjek muž naredi ženi isto tako, ne znači ako umro, da će poslušati, ali isto tako ne znači da će ga udariti. I da digne pobunu, revoluciju u kući. Jeste. Allah nam je naredio, ehledine, amenu ti Allahe, u ati Rasul, Volul emir minkum. Ovi koji vjerujete pokoravati se Allahu poslaniku i onima koji su a pretpostavljeni vaši koji vas vode. Braćo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi imam Buhari i Muslim, "Alal mar'i al-muslim yasma wa ta'atu fima habba wa karih." Illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Obaveza muslimanu je da sluša i da se pokorava u onome što voli i onome što ne voli osim ako mu bude naređeno griješenje, onda nema u toj stvari ni pokornosti, niti poslušnosti. Kaže Allah, poslanik Allah, sve men zani fa kada ta Allah. A? Ko bude se meni pokorio, potaj se pokorava Allah, subhanu ta'ala. Wa men asani fa kada sa Allah. Ko bude mene pogriješio, pogriješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti emira faqad ta'ani. Ako bude slušao emira svoga pretpostavljenoga, on se meni, šta? Pokorava. Ako bude, u ja sila mira, faqad asani Ako bude griješio, bude neposlušan prema emiru, prema svom pretpostavljenom pretpostavljenome, šta? On griješi prema meni. Braćo, ovo je od temelja, a, od temelja, vjerovanja na kojim trebaju muslimani da budu. Jer ne može zajednica muslimana biti bez vođe. Ne može društvo biti muslimana a, bez vođe. Ne može kuća biti bez vođe. Ne može že firma da bude bez direktora, mora da se zna red. Mora da se zna red. Obratimo pažnju. Šta kaže ima Barbahari? Ako bude došao na hilafet, za hilafet znači, kao vođa, o koga se ljudi okupili sa njihovim zadovoljstvom, on je emir mu'minin. Dolazak, biranje halife, muslimana, biva na ina. Ova mesela je veoma bitna da shvatite, da razumite. Prvi način je da se, da muslimani izaberu halifu, ali ne bira u islamskoj državi, u islamskom društvu. Ne bira svako halifu. Halifu bira, braćo moja draga, kod u islamu nema demokratije. Nema da jedan glas običnog čovjeka i bedevije i seljaka je isti kao učenjaka, to je glupost, to je, to je absurda demokratije. Gdje može biti na izborima glas jednog čovjeka koji ne zna ni čitati ni pisati, ali on puno punoljetan, da izađi da glasa za predsjednika države ove ili one, a? da bude njegov glas kao nekoga koji je fakultetski obrazovan u ovom vremenu ili do nekoga koji je obrazovan u šarijaskom smislu kod učenjaka Alima i tako dalje. To je, to je smiješna stvar. To je absurd. I to je jedna od demagogija a? i kontradiktorne stvari koju upuđuju na pokvarenost, odnosno na ispravnost, na ispravnost demokratskog tog jednog svatanja i poimanja. Poimanja biranja predstavnika u uređenjima, a, u državnim sistemima. Nego, u islamu, govorimo mi sa stanovišta islama, govorimo sa stanovišta šarijata i na to imamo pravo da pričamo oko toga da učenjaci, zatim, ljudi od ugleda, ljudi koji su dali doprinos, ljudi koji imaju utjecaja u društvu, koji imaju utjecaja u selu, na primjer, koji imaju utjecaje na, u kvartu, razumijete li? Ljudi koji, oko kojih se okupljaju određene mase. Od takvih ljudi se očekuje i takvi ljudi se trebaju okupiti a, i da izabiru ljude na položaj, odnosno da izabiru halifu i to se zove ehlul akt ošura ili ehlul hal ošura. To se tako zove ljudi među kojima se nalazi odluka ko će biti, ko će biti šta? Halifa. Ko će biti? Halifa. Kao što je Ebu Bekr radi Allahu ta'ala izabran. Jeste izabran je takav način i kamo se će da imamo vremena da detaljno pojasnimo jer predaja koja je došla po pitanju izabiranja halife Ebu Bekra ima puno koristi. Koristi pogotovo po pitanju dave kako i na koji način dava treba da ide. Ali nema vremena oko toga. Ili kao što je izabran ko? Ko je još izabran? Izabran. Izglasan. Osman radi Allahu ta'ala, baš tako. Baš tako. Jer Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, je otišao i pitao stanovnike Medine. Otišao da vidi šta kaže učinjaci, šta kaže ugledni ashabi, šta kažu učesnici bedra, šta kažu, šta kaže Abdurrahman ibn Auf, jer je bilo pitanje između Osmana i Ali. Jer nijedan se nije htio povući, razumijete li? A? Ostalo je, svi se povukli, njih koliko? Koliko Omer uporučio iza sebe? Šest o, i još plus ko? Svi njegov Abdullah ibn Omer, koji nije imao pravo da bude biran, ali ukoliko bude 3 3 tri? A? Da, jeste. E, Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf je otišao da pita stanovnike Medine, da vidi šta misli. Jer je među njima ostavljeno da bude šura, da oni zaberu halifu nakon Omera radijallahu ta'ala anhu. I braću moja draga kaže, Abdurrahman Auf, kaže, pitao sam i učenjake, i o, sve, sve, sve, sve, i pitao sam u džahide koji su bili, koji su bili na borbenim linijama u džihadu, čak sam, kaže, pitao neke žene po kućama, šta misli, koga bi, za koga su, da li su za Osmana ili su za koga? Za Aliju, pa sam vidio da niko nije u rangu u visini Osmana radi Allahu anhu. To Abdurrahman od obradovani džennetom kaže za Osmana radi Allahu anhu. Tako da se većina muslimana okupila oko koga? Oko Osmana radi Allahu ta'ala anhu. I to je došlo na način odabira. Jeste razumijeli? Na jedan lijep način. I to je jedan način zabiranja halife. Drugi način zabiranja halife je se da prethodni halifa ostavi oporuku. Ko će za njega biti halifa kao što je uradio Ebu Bekr, napisavši pismo za koga? Za Omera, radi Allahu Teala, anhu. Treći način je da se dođe na silu, da se izvrši udar i da se izabere, odnosno da halifa dođe na vlast. E, ovdje dolazimo, braćo moja draga, do non-stop trvenja i priče o nekakvoj islamskoj državi. Ha, ovdje govorimo dolazimo do situacije kad ljudi pričaju kad ljudi pričaju o krupnim stvarima bez znanja braćo izaći protiv vlasti izaći protiv vlasti biva dozvoljeno kad se ispune tri uslova ovo zapamtite jer će vam koristiti jer će vam koristiti u vremenu fitne kad se ustalasa prašina i ovo lično nikada nisam nikome a? nikad nisam ni jednom predavanju spomenuo prvi uslov jeste da vladar protiv kojeg se izlazi koji se želi svrgnuti sa vlasti je nevjernik u Allaha jasnim i očitim kufrom. Nema nikakve sumnje po pitanju šta? Njegovog kufra. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, illa an yara indahu kufran bawaha. Da budete vidjeli jasan kufr kod njega, lekum inda Allahi fihi burhana. Imate argument i dokaz kod Allaha jasan. Jeste razumjeli? Znači da je vladar nevjernik. Jasnim kufrom. To je prvi uslov. Drugi uslov, da ima drugi zamjenik musliman adekvatan. Mora biti postojati zamjena. To je drugi uslov. I treći uslov, da postoji snaga i moć da se može spaciti taj vladar sa prijestolja, sa vladavine, sa hilafeta, o čemu Ibn Hajar detaljno govori u Fethul Bariju da preovladava onima koji želi da svrgnu čovjeka, halifu muslimana, a, sa vlasti, da im preovladava mišljenje da imaju dovoljno snage da će moći ga zbaciti. Da ne izađe 5-10 ljudi ili 1000 ljudi koji će napraviti belaj, koji će uguši, biti ugušeni i ne samo to, gdje će nastradati i žene i djeca, gdje će se proliti krv i tako dalje i tako dalje braćo moja draga, kad budete pričali, kad budete pričali protiv islamske zajednice, kad budete pričali protiv vođa muslimana u bilo kojem segmentu, kad budete pričali protiv a, bilo ko, ko vodi i predstavlja muslimane u bilo kojem smislu, obratite pažnju na ova tri uslova. Prvi uslov, kufr, Allahu subhanu wa ta'ala. Drugi uslov, da postoji zamjena. Ako ode rejs muslimana predstavni muslimana, ko je zamjena, ko će doći, šta onda? Imaš li rješenje? I treća stvar, imaš li snage uopće da nešto uradiš? Jer ako nemaš, la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allah ne zadužuje čovjeka za njegove mogućnosti. ste razumjeli, braću? Ova tri uslova, obrate pažnju, učenjaci i podlače i kažu, zbog ova tri uslova, na ispunjavanje ovih tri uslova, dešavala su se belaji po islamskom svijetu, razni pokreti, razne organizacije pokušavaju, planiraju, a? I onda dva grada u Siriji budu sravljena sa zemljom. Sa zemljom. Onda pokret u Alžiru a? bude ugušen. Onda hiljade muslimana, hiljade muslimana u Egiptu bude zatvoreno. Braći moja draga, učenjaci sve pojasnili. Učenjaci ti objasnili, učenjaci ti pokazali put, kako, na koji način. A? Jer neće čovjek koji je spreman da ubije svoje dijete bolan. Neće čovjek koji je spreman da ubije svoga oca, zar ti sine brute, a? Sin ubio oca bolan da dođe, da bude kralj, je tako? Misliš li da će ti reći, bujrum, izvoli ti, evo dođe ti, šta mi ljudi moji, ljudi ginu za vlast, ljudi su spremni da proliju krv, da uguše, da pozatvaraju zbog vlasti, zbog slasti. A? Zato, braćo moja draga, učenjaci detaljno govore oko ova tri, kažemo, kažemo, uslova, jer mora postojati zamjena. Šta ako dođe drugi gori od ovoga? Šta ako dođe gori od ovoga? Šta ako se sruši, kako neko priča, Tagutska vlast u Saudiji, ha? U redu, šta ako se sruši vlast? Jel treba da dođi sa strane da se okupe šije i da oni dođu? Jel treba da se prolije krv muslimana? Jel treba da bude fitna? Jel treba i muslimani godinama da ne mogu da odu na hač? Jel treba, jel treba i tako dalje i tako dalje. Ljudi moji, učenjaci znaju te stvari i redaju ih na takav način, jer ako će drugi vladar doći koji je gori, onda bolje, bolje ostaviti ovoga a, koji je trenutno koji je trenutno ako vidiš čovjeka da pije alkohol, bolje da pije alkohol, nego jer je to manji grijeh od prolivanja krvi od ubijanja žena i djeci koje je neminovnost kad fitna zavlada i kad ljudi, šta, odlaze sa vlasti jer niko ti neće ustupiti reći ovo, ujrum ti izvoli zato, braćo moja draga obratimo pažnju obratimo pažnju, zato su učenjaci, učenjaci, tek obrate pažnju nakon prvog stoljeća, zauzeli iđma, i ova iđma se zove, bili ste kravo, te tebu, znači nisu nas zauzeli u prvom vremenu, prvom stoljeću islama, po pitanju ne izlaska protiv vladara, po pitanju ne dizanje revolucija, ali kad su vidjeli koliko je muslimanske krvi proliveno, jeste razumijeli? Kada su vidjeli koliko je bilo štete za islamsku državu unutar, gdje nije imala vremena da se bavi a, oslobađanjem teritorija, gdje nije imala vremena da se bavi znanjem, otvaranjem škola, ekonomijom i tako dalje, vidjeli su nakon, nakon stotinu godina, nakon prvog stoljeća, došao je stav, zauzili su stav iđma ummeta, da je zabranjeno izlaziti protiv vladara, muslimana, pa makar bili fasici, fasici makar bili pokvarenjaci, makar bili alkohol. I zato su rekli, i vidimo sa njima, i u džihad sa njima, i u džihad sa njima, i nahađ, i nahađ sa njima. Jel razumijete, braću moja draga? Jer je to daleko manja šteta od štete koja proizilazi iz fitne koja zavlada kad se počne dizati buna, kad se počne dizati neka revolucija i raditi protiv islamskih vladara. Zato Ibn Abilizir Hanefi kaže jedna veoma lijepa riječ. Odnosno jedan lijepa, jedan lijep, uh, pasus, možemo da kažemo. Biti njima pokoran, pa makar oni bili nepravedni. Jer Allah poslanik kaže, ojen ehade malek. Pa makar ti uzeo i metak. Jeste razumijeli? Kaže, biti njima pokoran, obaveza. Pa makar bio vladar prema tebi nepravedan. Jer, obratimo pažnju, jer posljedici koje proizilazi iz izlaska protiv njih, su daleko, daleko veći od one šteti i od onog zuluma koji ti, će ti on učiniti. A? Jer kaže u saboru prema njima da se strpiš na tim određenim stvarima koji se eventualno desi je, braćo moja draga, praštanje grija. I s druge strane uzdizanje, dizanje stepenova kod Allaha. Jer kaže Allah ih nije dao nad nama da se življavao ili da nam čini zulum, nego zbog naših grija. Zato što su nam li, za, kakvi smo što naš narod kaže, takvi smo. To doslovno se želi reći. I nagrada je shodno a, našim dijelima. Kad su naša dijela pokvarena, Allah je dao pokvarene vladare da budu takvi. Zato kaže, moramo se popraviti, džinti slikvar te obu i popraviti naša, naša dijela. Ovo kaže Ibn Lizil Hanefi u komentaru Tahavi Akide na drugo, drugi tom 543. treća strana. Ne kažem ja, kaže Ibn Aziz. Je vrijeme? 11. Evo samo da završimo još brzinu. Znači, svejedno bio pokvaren ili bio dobar. Pio alkohol, a? ili bio od najbogobojazni ljudi, a? kako smo rekli malo prije. I hadž sa njima, i džihad na Allahov putu sa njima. I vidimo džumu namaz za njima, da klanjamo. I vidimo kaže imam barbehari šest rekiata nakon džume. Ovo je jedna predaja od njega, ispravan stav je, braću moja draga, četiri rekiata. Četiri rekiata u džami i četiri rekiata kod kuće je jedno mišljenje islamski učenjak. I to je ispravni četiri rekiata ili kod kuće ili u džami. A došla je predaja druga, četiri rekiata gdje? U džami, a dva kod kuće, mada je preče četiri, četiri i kod kuće i u džami i na svaka, nakon svaka dva rekata predati selam, a ovo je predaja šest rekata od Ahmed i Hanbala, gdje onaj nije ispravno, ispravno mišljenje. Na ovaj način mi bismo završili 23. tačku, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi.